Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка усім добрага вечару сёння наш пасар па сваім мінску нас запрашае паэт перакладчык літаратуразнаўца кандыдат філалагічных навук аўтар кнігі мінскія санеты і не толькі гэтай старшы навуковы супрацоўнік інстытута літаратуразнаўства імяянкі купалы нацыянальнай акадэміі навук беларусі серж мінскевич вітаю спадар серж добрый дзень вітаю вас вітаю слухачоў пакуль яшчэ мы не пачалі э, шпацар па вашым маршруце хачу запытацца у якім пакаленні вы мінчук я фактычна у другім пакаленні А хто хто першы з ваших родных пасяліўся ў мінску э, Не тады я у трецім пакаленні у мяне прыехаў дзед і бабуля прыехалі яны з сібіры восьось сібірскага вай... сібірскага там это района каля байкалу яны жылі восьось ён там служыў дзед і і пасля перавёўся на сваю радзіму у Беларусь ён хацеў перавесціся тому што ён родам з э, мяжы смаленская віцебская вобласць э, там вёска і ён заўсёды марыў вярнуцца на сваю бацькаўшчыну ў Беларусь і вярнуўся і прывёз з сабою сваю жонку бабулю і маю маму дачку восьось яны сталі як э, бы так мінчукамі і моя мама таксама стала у мінчучкай <laughs> стала мянянкай калі так правильно сказаць ну і я не ведаю зна или ці я ў трецім ці я ў другім а можа у першым тады не ну у першым дакладна не я дарэч усім мінчкам задаю гэтае пытанне там што сам з катэгорыі панаехалі тут там мне заўсёды цікава што значыць быць мінчанінам як ты вось распазнаць пра што гэта выяўляецца як гэта адчуць я думаю что просто там такая некая шчымлівасць да горада с аднаго боку бачыш як ён э, э, мяне мяняе свой воблік і не вельмі так э, гэта табе падабаецца таму што воблік калі мяняецца мяняецца нешта ў душы ў цябе таму што ты э, любіш той горад які быў з табою э, ты рос ён быў у такі вялікі а пасля он стал уніз расці а ты вверх расцеш і э, просто любіш э, вот гэты момант э, вырастання э, э разумення пашырэння горада там быў быў быў палісаднік перед э, домам пасля школьны двор пасля яшчэ яшчэ яшчэ пасля весь э, горад нават я калі служыў войску я служыў падрыгаю э, ніколі я не быў у Э, у адпачынку і калі прыехаў у Мск пасля двух гадоў я просто шоу па праспекце шоу і просто наталяўся горадам і пахамі ну, свае горад свой пах мае свіслачу э, ну агнямі так што, пачалі расказаць я падумаў так э, так маё назіранне такое зараз э, раптам у з'явілася мне здаецца што самі па сваім мінчукі куды больш прасцейшыя чым тыя хто становіцца штучна што называецца мінчукамі не Ну я не магу это казаць тому што я я не даследую як бы так хто прыехаў хто ад'ехаў я просто сябрую сябрамі якія былі і не зменскую які і тут і я по просто у меня такие сябры, что я, мне здаецца, што мы на, на, на роўных. Ну вот вішнёў са слуцку, э, слава корба са слуцку, там хтосьці з вёсак таксама я з імі вельмі добра і, і нават э, тым, хто прыехаў з малай радзімы, так можа сказаць, з маленькіх мястэчах ім нават лепей, Таму што яны выдадуць кніжку і ўжо стэнд у школе. Так. Так, я, я, я, я, я, я, я нават э, як за закончыў ну, вот тут пятую школу якая тут у вас у, у двары э, это радыё я ніколі там еще нават не, не выступаў э, як беларускі пісьменнік э, ніколі чамусьці не траплялася ну там что фізіка матэматычная школа а А ў іншых гімназіях я мяне толькі так запрашаюць ось ну, раз вы зараз зачапілі двор закранулі двор школу Я думаю самы час перайсці да вашай гісторыі пра мінск напердадні пазначылі вы старт маршруту з двара дома радыё там так. прашу удакладніць дзе непасрэдна Таму што двор можа быць і з боку камуністычнай і з боку кісялёва што вы маце на ўвазе у Ну вось мы з вами тут знаходзімся вот можете паглядзець вот можете в это окно паглядзець это будет ва, ваш двор это ваш двор рады які абнесены агароджаю вот з усіх бакоў туды нельга прыходзіць і заходзіць нельга таму что раней наколькі я понял вартаўнік выганяў усіх але не, не было гэтага плоту вакол дом было плот быў і вельмі цікава сюды залазіць там з боку гімназіі ёсць такія прыступачкі, прыступачкі на іх можна так ускараскацца і зайсці просто рэч тым что гэты ваш двор закрыты і гэта ахоўны аб'ект то вельмі прыцягальны быў для нас для школьнікаў і для тых хто тут э, жыве бо я жыў на плошчы перавогі вось якраз ты моя школа дом 33 ну там мы будзем яшчэ хадзіць і вось тут э, была добрая валейбольная пляцоўка 8 мы тут піянербол гулялі і і валейбол гулялі тому что на на та, на школьным дворы было баскетбольная футбольная пляцоўка а тут валейбольная і мы сюды залазілі нас прасілі так, на это вартаўнікі пакінуць але мы іх упрошвалі асабліва дзяўчаты таму што пенербол мы з дзяўчатамі гулялі і мы тут заўсёды э, з імі як бы так дзяліліся на каманды было весела ну не было у нас валейбольнай пляцоўцы ну і чаму не пазычыць у радыё эту пляцоўку але цікава што раней гэта было магчыма сёння ну, сёння гэта не а, о, я не мал вас уже это <laughs> не няма нават тых прыступак про які вы казалі ну, з іншую боку ёсць вы зна я паглядзеў яны ёсць на такі правда ўжо такі брудныя там то ёсць такі маленькі па іх караскацца можна дзяўчат вельмі цікава было так падсоджваць так вось а яшчэ там была альтанка то альтанка на ўнізе трошки была ось ну а там ужо гулялі у карты гулялі гулялі у, у розныя там гульні напрыклад манаполія вось збіраліся там так что тут была такая э, таемная альтанка дзе можна было просто ведаць что тут будуць твои сябры твои тыя хто ведаюць як сюды можна по пракараскацца сядзець і чакаць вось такая Што было цікава калі да, было камп'ютараў не было сацыяльных сетак людзі дакладна ведалі штось прыходзіш оль танку і сустрэліся так. сябрамі а не садзіся за камп'ютар і так, шукаеш так. сваіх сяброў сацыяльных сетак так ведаеш то все так куды сесть так а ну як бы так і дамаўляеш заўтра мы давайте заўтра будем на радыё то будем на радыё сидзець все э, сидзелі зранку до вечара там хтосьці э, семкі э, лузгаў але мы не не кідалі семкі таму што ну таму што па-першае рада і нас калі заўважыць вартаўнікі будзе крычаць а що будет нас брудна ён просто нас выгане больш не пусі тому что ну у нас заўсёды ж канфлікты з імі ну ну дайте еще посидзець ну мы ж, мы, ж, мы ж свае мы ж тут ну тыэйша і все ну это было наше месца сапраўды ніхто нават калі район на район там біліся можна было тут схавацца і ніхто бы не знайшоў бы не здагадаюся что мы сядзім на ахоўнай тэрыторыі да. так что вось такая была цудоўная альтанка я вспоминаю просто цудоўная это была наша схованка і, і як бы месца сустрэчы Тут жа дарэчы непадалёкі горка якую вы пазначылі ў маршруце так. Гэта што за горка О гэта горка вельмі цудоўная і вельмі э, класная Праўда яе цяпер сцясалі і паставілі помнік там там помнік стаіць вот это такі шчыт і э, помнік это вайскоўцам ці загінул так, так. восьось і сцісалі а так яна была вельмі крутая горка і вось цяпер зіма вот зараз паглядзеў на ніхто не, не ката там за прыступкі на іх можна да, так а злева не было прыступкаў злева зрабілі зараз такую шырокую дарогу і пляскатую спляскацілі эту горку а так яна была большая і там заўсёды весь наш район вот этот вот, квадрат называлася плошча перамогі чым Немец назывался квадрат это смешно так ну прикол, при, прикол такі і вось мы все дзеці там каталіся на лыжах на санках і дрэва не такія тоўстыя былі і можна было ўніз з'язджаць і мало таго э, такія снежныя зімы былі вот уявіце што вось э, вот это вось э, это агароджа якая вот по набе набярэжная ідзе так, так, так, ее так. засына за, та, з бетон засыпала так что яна становілася просто таким вот наровне трамплінчикам Вось і на, на лыжах можна было вот такі трамплічык і туды э, на усвіслач туды на налёт это при приземляешься вот так вось это было цудоўнаіць это было так, вот, вот уяўляеце это вот такое было і, і так спускаешься і такі вот от були сапраўдны трамплін мы яшчэ рабілі і вот туды вот бах і э, было цудоўна. Гэта э, горка настолькі легендарная у нас была, што мы заўсёды там э, і каталіся і ну ведаце і паравозікам санкі на санкі і э, гуляліся яшчэ яшчэ канешне там на каньках каталіся на пасвіслачы. А весной калі ішоў э, крыгаход мы пачыналі там ну, вальтанутыя дзеці гуляць у квача на льдзінах якія вот так вот туды сюды туды-сюды это было самае такое вот з адной льдзіны якая вот так, на папа становіцца перескачыць на іншую іншых дагоняць вот так вот это было страшна якую пасля пакарання было ад бацькоў Ну, ну мы прыходзілі мокрыя, але каза, ну мокры так бацьку конечно мы бацькам это не казалі. Вось. Ну і зараз прачытаю я э, санет, у мне ёсць якраз санет прысвечаны этой э, э, э дасвіслачы да, да, да, да санет прысвечаны это якраз горка э, гэтая. Э, А, і вось гэта вся набярэжная вся это вот это рэч это ну на, таксама да, да, да, вот, да. да дзе хадзіў асфальт вось это па ну, это альтанцы уявіце это асфальт і і і кеннеді і это все вот тут это гістарычнае место ну правда это да мяне было вось прочытаю санет да свіслачы рака дваровая смарагдвая свіслач на санках да цябе ляцелі мы ў сумёт а аднойчы тут марак ледзь не пайшоў пад лёд і ўратаваць змаглі дзіцячай эмоцыі з ціслай там дзе над берагам каса вярбы навісла яна любіла быць сачыць стрыжоў палёт а я кідаючы галыш у люстравод пахваляю хацеў пачуццю столькі выслаць рака дваровая ты крыўды не бяры што скутаю мурах твоя сястра старая вы ток жа твой бруіць да мора порывая за мора ці забух сплылі яна сябры стагоддзя дышло тое не вернуць пары а ты ўсё жывеш і я не паміраю Вось якраз на санках да цябе ляцелі мусумёт это пра этую горку аднойчы тут марак летні пайшоў палёт это вось якраз як пашоў крыгалё крыгалом от альтанкі ці там далей э, былі такія пераходы і людзі, вот у сакавіку постоянно ходили по гэтых вот э, проходили вот, э, да, да, по стежках и ходили до да апошня и пачали проваливаться и Вось моя мама і я аднойчы выратавалі э, э жанчыну з маленькай э, дачкою выратылі ну там мы пачалі крычаць там мужикі выцягнулі знялі сябе паліто і вот так вот яны засхапіліся выцягнулі а аднойчы мой там вот бегалі і пайшоў мужик такі здоровы мужик і праваліўся і мы мала малыя ну колькі ну там 11-12 гадоў выцягнулі яго за завялі ў пад'езд подъездом, и он там, как он обсох батарею, оказался моряк. Вот в Канаду ходит туда-сюда и кажет, что... Приехал на Свисле. Ну, приехал на Свисле, не, не потопил все тут. Это соправды правда, это вытягнули. Вот. И они веду, у людей было некое такое, что ходили постоянно. Мы бегали, а лишь мы ведаем, где какая крыга, мы так не ходили а люди и с детем, и все, вот так. И, и у нас на вот было такое хобби в этот час. Мы на вот с уроков сбегали, вот тут школа, вот эта школа, сбегали, с фотоаппаратами ходили и фотографировать этих топельцев, какие мы кажем, идем фотографовать топельцев, потому что они соправды ходят, и после мы кричим, и вытягивали. И это было ко ко соковик, за все до кого можно было зловить. Нам таксама час ісці далей І вылазіць. зробім невялічкую паузу так. вернемся да прагулянкі па мінску Сергея мінскевича праз некалькі хвілін калі маеце пытанне на адрес спадара сержа дасылайце смс на нумар 9705 Look at this world, it's filled with worn out faces, forgotten places, and nothing changes. Whatever surviving, but just surviving when living's dying. Aren't you tired of being let down? shadows they seem more familiar. I read the papers, life forsaken. A vacant storefront, I'm one more for sale sign. Down on Main Street, you just walk by. How many times we gotta break down before somebody? Yeah. хто сёння са сваім мінскам назнаёміць паэты і перакладчык серж мінскевіч нумар для сам пытанняў калі маеце 9705 серж трэба сказаць што сёння у вашым маршруце шмат двароў да. вось і наступны гэта двор гімназію нумар 50 вы пазначылі э, чым ён такі адметны Ну, вось мы ідзем с этой э, горочки переходзім камуністычную вуліцу там дарэчы э, э, цэнтральны загс у таму прывітанне жонцы мы там якраз бралі шлюб і вось прывітанне передаю я спецыяльна хоць я ўжо не жыву цэнтральным районе жонцы прывітанне передаюць заксу ну, таксама з жонкай разам передаем заксу прывітанне што нам было там добра Таму што мы заводскім раёне жыем але все ж таки вырашылі шлюб взять у тут дзе я дзе моя радзіва малая можна сказаць так вось ну і заходзім вот у двор і школьный двор гімназіі э, номер 50 тады это школа 50 фізіка-матэматычная была і вось і, і пакуль тут гучала музыка тут казалі что вот грушу спілілі тое спілілі і вось оказывается тут каля э, гэтай гімназіі пабудавалі такі э, прыбудову А раней там быў сад, там сапраўды быў школьны сад, там былі я яблы, яблыкі разлі, грушы было так э, цудоўна. Э, вось, там мы заўсёды гулялі ў футбол баскетбола футбола і вось э, толькі што я сказал э, такі можа быть э, сакрэт што мы тут у двары радыё э, сидзелі гулялі валейбол і і у альтанцы сядзелі але вось мы оказывается тэлебачанне таксама Э, мелі сцежкі тэлебачання мы калі гулялі ў футбол передавалі мяч і калі моцна удар камуністычным да, і туды адлетаў э, мячык і мы перелазілі што нам трэба было рабіць таму і мы і да тэлебачання таксама <laughs> ведалі як прорвацца прабрацца такі... Ну конечно там ганялі але мячык ну зразумела што ж ну школьнікі мячык так што ось такія рэчы Ну яшчэ калісьці спамінаю што заўсёды залівалі каток, гулялі тренировалась у золотую шайбу и пасля гуляли дому кіравання номер 34 тренировалисься и аднойчы нават третье место по районе занялі а теперь конечно сумна снега нема катка нема Як вам снега небось Ну катка няма нічого ну снегу мала мала я ж казаў колькі снега было Ну вось таму вот такі вот двор такі ўспаміны спартовыя ну, гэты двор дальше я хочу сказать что э, так просто дзеля адступлення лёс будынка школы вы кажаце что да. прыбудову зрабілі яшчэ до таго як прыбудова была можа вы ведаце гэты факт что э, пабудавана па тыпавым праекце і увогуле прызначалася першапачаткова для праектнага інстытута. І толькі дзякуючы згуртаванасці дзяцей бацькоў таксама у меню дырэктара школы кажуць быў нейкі геніяльны там дырэктар э, змаглі пераканаць і будынак застаўся школе 50 то бок маглі б нават не вучыцца э, а, двары можа быць можа быць ну на жаль не ведаю гэтую гісторыю но ну, двор школы вось... гэта кісялёва 9 А вось што за іншы адрес двор на кісялёва 11 Ну я, гэта так, просто там... я, я хочу адразу сказать так дарэчы вельмі цікавая рэ што это 9 так кісілёва 9 так, так. ну а кісілёва 11 гэта просто э, рэдакцыя часопіса э, крыніца раней там была і просто я хочу вспомниць что я калісьці тут э, на э, працаваў у газете культура тут каля оперная тэатра і мы хадзілі ў госці і і заўсёды памятаю там валенціна кудоч працаваў там разанаў працаваў і просто такі просто такі шыконы дрэч быў часопіс да, такі шыконы часопіс такія шыкоўныя людзі там працавалі і просто там такія інтэлектуальныя спрэчкі інтэлектуальныя вечары адбываліся а бывалі не вельмі інтэлектуальныя напрыклад калі туды прыходзіў сыс то у памятаю что ли до до бойки не дошло потому что чего? на подставе того что ну хопить вам бомбомлитаться писать тексты трэба писать верши як я пишу мінскеч калі ты будешь писать як я ты разумеешь ну и поехала по поехала ну и так далее просто хотелось вспомнить что вот гэты вот э, двор быў а, вельмі такие Э, знакаміты А вось чаму школа нумар 9 яна раней было 10 по захарова а девятка это дом был цяперашні 10 вот так перекулілі і гэта бы самы страшны дом Таму что там вот мы можа вы ведаеце купі кирпич купі у мусорку не ведаеце что а, а это такі вот э, дзікі двор был девятка вот і калі там хтосьці праходзіў іншы там таксама збіраліся э, мясцовыя яны просто праз, падых... праз дарогу туды... праз дарогу э, двор да, такі депо. да паміж дэпоя там калі вот так хтосьці скарачалось так э, прыцяпляліся і казалі купі кирпичку это что означало это означало что вот падыходзілі до цябе с цаглінаю кажа ну купі наво ну, чтобы так выманьвалі грош ну так так і абступалі калі не то ну калацілі там, да, да, вось так ну а самае стра страшна это калі вялікую эту сметніцу возьмуць на і ты несеш до конца этого такі такі бандзійскі двор быў але пасля это старэйшы за нас былі вось людзі а Ну, это такие самые мощные. Э, лечился двор, потому что там сторожовка, тут квадрат, там обесения, и они помеж собой бились, а он как бы посередине и лечился таким диким. А теперь он десяткой ставил, тихий, спокойный. Вот. А, а мы же ходили в это депо, э, так само, залазілі паміж адкрытымі дзвярамі тралейбусаў гулялі ў квача так цікава было паміж па, па, па тых па салонах бегаць на на дах залазіць восьдзе так. тралейбусы всю вуліцу захарова кісілёва вот это всю вуліцу яны стаялі ўсюды з адкрытымі дзвярыма і яшчэ ўнутр таксама яны так стаялі што не закрываліся это вароты но ну, яшчэ мы ведалі як таксама прайсці то туды ў ты дэпо вельмі цікава было гуляць і вайнюшку там гулялі ну класна класна паміж ты тралейбусамі вельмі ну таксама за нами бегалі але у цудоўна было я так разумею что начался у нас яшчэ один двор гэтым разам ужо на проспекце так. незалежнасці так дом нумар 33 гэта дом э, дзе э, жыў до 12 гадоў это... Э, так. даруце зарыентую слухачу калі раптам ніхто не разумее гэта акурат дома на самой плошчы перамогі дом можа хто ведае большего по тым что там ёсць крама музычных інструментаў так тады не было там ранее быў дзіцячы садок ось так это цэнтральны дом справа калі ззаду праспект злева з флігером справа э, дом з гастраному а вот этот пасярэдзіне дом вось я жыў на пятым паверсе вось мы жылі у чатырох тата мама сестра я у адной у однопакаё не мы жылі ў трохпакаёвай кватэры але адзін пакой толькі ў нас быў адзін пакой толькі ў нас быў вось это такая як это камуналка так uh -huh. вось адна кухня у нас была на на ўсіх вось І вот жылі і самае цікавае вось владимир сцепа такі ёсць ну, наш пісьменнік ён каза каза кажа што трэба каб у кожна было у сваё дрэва кожнага чалавека ну дрэва з якім можна паразмаляць ці вот абняць яго у меня там в этом двары ёсць дрэва берёза такая яна да самага пятого паверху ідзе этая берёза восьось і аднойчы там ёсць, та, так. ёсць я паглядзе на ёсць яшчэ недавно на ёй э, вот это дошки былі а дошки это это это шпакоўня якую я з татам зрабіў тата туды по Э, на саму верхатуру павесіў і вот пяты паверх туды глядзіш і так цікава было як спачатку вераб'і туды залетаюць па шпакі іх выганяюць так цікава было і ты бачыш перед сабой это все ось шкада што цяпер няма у ни таты нема не шпаков не то ничего не але вот береза але можно взять себе за такую традицию рабіць шпаковню кожный год пасля приходить проверять прилетаешь поки не прилетают <laughs> туды наверх ну далёка ездить уже уже оттуль ну и калісьці я написал такую поэму школьную называлася безумный музыкант там такая поэма что э, музыка вар'я заходіць у пусты пустую канцэртную залю бачыць рояль пустыні открывае яго пачынае э, граць іграе музыку і там і музыка ему вяртае у дзяцінства вяртае ў розныя там цікавыя прыгоды вось вось вось і ён ад музыкі прыходзіць у сябе перестае быць варвятам і кажа ой а что такое грав? Що за фігню я такою грав? От став розумним, але музику е, э, э, музику так якби так е, э, ну, свою облажав і сказав, що от фігня. И там такие родки были, правда, по-русски написаны. Э, береза белая, струится под окном. И, э, и листьями зеленых перекрестков – скрывают птичий дом. Вот у меня вот, вот такие вот были родки памяти, вот, вот, как бы это, эту вариацию вспоминая и вспоминаю, именно эту, я описываю эту березу. Под этой березами гуляли кисть, мяу, там лавочка была, там бомбочка, кто видит, что такое бомбочка. Мы лазили на эту бомбочку, и там мы гуляли у палисадника, и квача, у пекаря зараз ведаеце такую гуль ну, ну, что такое пекар паняцце не можа такое пекар ну, гульня такая пекар там э, нейкую э, слоек становіш пекары ее ахоўваеш ты кідаеш яе там ну пасля ну там там вельмі такая цяжка цяжкі пра правілы это так добра тлумачыць у колдуна там ну шмат во ўсё гулялі там у нават у страты ну то есть вот это вот дарэчы страта ведаеце ж такое что это беларускае слово страта беларускае слово квач оказывается то менску беларускія словы страта это калі скачаш і наступаеш на эту класіках на на эту лінію mm -hmm. это страта що не ве не ведаеце mm -hmm. Ё-моё, люди цяпер нічога не ведаюць да. зробім паузу так. чаргова вернемся да прагулянкі праз некалькі хвілін а пакуль нагадаю нумар для смс 9705 а праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Кожны панядзелак госць перадачы прапануе свой маршрут па мінску у пушках мінулага. Сёння ж пацыруем разам з паэтамі перакладчыкам сержам мінскевічым і далёка ад дома нумар 33 па праспекце незалежнасці не адыходзім просто праз дарогу пераходзім да парка горкага. Э, што там такого, якія таямніцы ў сябе хавае, што мы яшчэ не ведаем па-першае там насупраць парка горка быў дзіцячы садок номер 57 я туды хадзіў со сваёй сестрой хадзілі мы фрунзе навозіць так так по фрунзе вот так абыходзілі праз праспект ма мама не дазваляла хадзіць мы хадзілі праз арку і туды заходзілі і я не любіў спаць днём але я калі я не спаў бачыў як будавалі дом пісьменніка і ніколі не ведаў што я стану пісьменнікаў вот тады не ду але глядзеў будавалі цікава так гулялі мы заўсёды дзе часам садком менавіта ў парку горкага мы туды хадзілі за ручкі і туды вось у там парку заўсёды мы а, як бы гулялі шпацар нас такі быў дзіцячы аднак цяпер перакінемся мы праз некалькі гадоў у і у маю маладосць это у парку горкага там быў такі карабельчык такая сцэна і там пачаўся ён знаходзіцца ну як заходзіце вот вот арку трыумфальную так, так, так. злева быў то бок як э, зараз стаі там гэтая сцена так, а, там это... быў карабель так? А да это та, там стаіць сцена так вот калі да там стаіць сцена яна была як карабельчык такая сцена і Э, Дарэчы, першае выступленне маё было таксама калі быў у садку, толькі яна была з іншого боку. Я там спяваў нейкую песенку. Вось. А цяпер э, вось там быў этот карабельчык і мы там упершыню выступілі. Мы дамовіліся з метром вішнём, зрабілі фарматворы, бумбамліты такую э, такую вечары, такое выступленне, такую вечарыну, фарматворы так назвалі. Вось і прачытаў санет, які прысвечаны гэтаму парк горкі пачатак буры. На сцежках паркавых завод мерсціўся севу. А жыбуль баяў нам пра ўсмешкі мерцвякоў, У гэты час труну сваю цягаў вішнёў і сіна забіваў раз пяты бахарэвіч. Тут члюлюндрую жахаў людзей мінскевіч. Вальжына спляжала чалом бетон муроў, алена і Артём віталі з рухароў і ўсё занатаваў руплівы бахарэвіч звінеў башурой верш як залаты дукат пакуль у піве рым сябе шукаў туровіч і хоць няма яго быў з імі акудовіч раптоўна выйшлі ўсе з каштанавых прысад ах там здалёк махаў рукою хаданович шторм шторм ідзе сарваў падмосткавы фрегат но ну, гэта двухтысячны год цяпер все ты людзі напрыклад ілясінт по э, галоўны рэдактор газеты культура хаданович быў э, старшыня пан-цэнтра бахарэеш некалькі разоў э, лаўрэат э, гідроіца акудойчы вы ведаеце я думаю туройш таксама башура ну Артём кавалевскі все цяпер ты імёны але вось мы там выступалі пачыналі э, такія былі дзіўныя у нас акцыі э, напрыклад у маглі з мецёлкамі э, разганяць э, дождь каб ён нам не перешкаджаў выступаць але мы заўсёды бралі сабой тазік каб э, для чу тазік такі бралі называся танзык быў бомбаўніта і перед тым як э, пачаць чытаць мы же чыталі мы просто выходзілі на сцэну мы нічого не аб'яўлялі ні фейсбуку не было ну можа быть нейкія там абвескі на слупах павесім што вось будет фарматворы бумбамліта выступае перед выступленнем бралі тазік і цюкалі ў яго вот так вот цюкалі рабілі бум калі люди прыходзілі на этой бум рабілі бам не рабілі бам а каб люди приходзілі і рабілі бум вот бум это э, каб ад наших твораў разыходзіліся э, ты э, як бы так э, хвалі э, гуку вот бум бам лет ну вот такі вось э, такие выступления были и я памятаю нека одна з акций была э, калі э, ты творы якія чыталіся пасля іх были зроблены ці то караблики ці, ці что пушаныя па это были так и караблики были зроблены а еще и в бутэльку мы э, творы поклали и пустили на свіслачы Мабыць яны за зараз дзесьці ў чор, чорным моры так вось паплаваючы ты так што э, пускалі у і ну это было цікава ну там мы шмат выступалі мы на разных там пляцоўках это першая пляцоўка яшчэ ў цэнтры выступалі яшчэ памятаю як дождь пайшоў мы под парасонамі ставаля э, і спявалі па песню маю под белым парасоном по чорным дажджом і я іду па газонах і думаю ні пра што ну шмат там выступалі і людзі сапраўды прыходзілі і набіралася набіралася і задавалі пытанні было неяк жыва ну, думаю, сказать, бумбабліт усладзіў нешта падобнае ці знайшоў бы ён водгук у публікі ці магла б сёння публіка так збірацца ведаеце не зусім таму што все ж такі у тыя хто э, хочуць э, э пачуць верш жывы яны ведаюць дзе цяпер будуць ідуць абвесткі вот цяпер ідзе э, верш на асфальце дарэчы вальжынова з Амерыкі прыехала морта яна в Амерыцы в- выкладае там дзе ці выкладаў калісьці набокаў яна выкладае там э, паэзію так што вальжына пра якую я только што казаў вальжына морт І вот э, вершы на асфальце там прыязджаюць э, з розных э, куткоў зямлі паэты можна пачуць іх так што цяпер неяк все стало гарна, але глыбей. А у нас было ты жыве жыве, это была жывая літаратура. Мы так і казалі, што літаратура вось яна жывая. Кожны мог пачуць. Вось чалавек, вось носьбіт гэтага верша, вось э, носьбіт гэтага верша, вось жыбуль, вось туроеш. Ну это было перед людьми так э, и, и они вот приходили что это такое что за что за тюк бах бум что это такое что кто с метелкой кто си там у, у неких масках выступая кто си в медичных медичных этих халатах выступает это все было дивно и люди просто диву давались а теперь когда уже перформанс уже ведомо что такое перформанс уже приходит на перформанс недавно мы робили лишь это 20 годов бомбомлета у Троецком предместе. Ну, приш, пришли люди, пришли, текались. Вось. Ну, прыйшлі просто людзі ўжо прыходзяць як знаўцы вот, ну, такія ну, вось. Так, так. А тады хацеў спыніцца і да. на труне праку сказалі, але на жаль часу не так. маем, а ну, труна звычнёва трэба ўзяць. Ну, так. Але ў планах яшчэ у нас ёсць пара аб'ектаў так. таму прагуляемся крыху зараз вышэй, выйдзем на Карла Маркса праз паркі і завітаем праз некалькі хвілін у Александраўскі сквер. Ён жа панікоўка, ён жа сквер каля купалаўскага так. тэатра. Так. unkind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful, blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful again. Don't you know where you go? I will follow and your footsteps are by my own fears. Addicted like I am to the blues, kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song, in '65 summertime long ago, long before you came blue wonderful, the blue wonderful I know. Age is something I've just left behind. In the past, far away used to be. But your present, my blue, wonderful, blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind tear you free. Stick around the light that brings you home ever breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful, blue, wonderful to me. Life swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful blue wonderful, blue wonderful. again. Мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Нагадваю, што са сваім мінскам на сёння знаймець паэт і перакладчык Серж Мінскевіч. Ну вось мы прыйшлі ў Александравскі сквер колькі пра яго ўжо ўсяго нагаворана э, Што б вам сёння хацелася б згадаць пра александраўскі сквер які панікоўка і не толькі Ну так панікоўка Ну а вы ведаеце чаго панікоўка так называется Ну ёсць некалькі розных э, версій наконт панікоўкі Ну моя і ад панкаў і ад э, так так так не ну які панкі так гледзячы так перыяд э, панікоўкі разглядаць Ну па-першае панікок таму што ты вот хлопчык з лебедзем гэта як бы як бы маладзенькі панікоскі які вучыўся на лебедзях а пасля гуся скраў восьось таму панікока назвалі таму панкі тут по пасля можа прычын панкі так. можа быть пасля былі панька там не толькі панкі там шмат чаго было а Вось але ну это я прычытаю санет які прысвечаны ты пра і у меня просто ностальгія по этому скверу тому что я вучыўся студэнтам у нас калі не, не хапала аўдыторыі мы там вакол этого хлопчыка э, просто сидзелі на лавочках і нам э, наши выкладчыкі лекцыі чыталі александровскі сквер паніка тут любяць піва піць і я і ты і усе у хто любіць піва піць. Хоць люд бывае коўскі, трымае лебедзя, маленькі панікоўскі, а трохі падрасце, дык пойдзе на гусей. Прыходзяць дзеўчыны ва ўсёй сваёй красе, і хлопцам гэты сквер гасціны сяброўскі, ды чем будынінаў яму сціскаюць косткі краіны саркафаг, як слон на пляц насеў. Налева портык стаў бы працу высабленне. Вон там была царква, цяпер клуб ваяроў. Насупраць светлы храм тутэйшых песняроў, далей падлеткаў дом і гмах пастанаўленняў, чакаюць на прыём там чараду паслоў. Як добра, што хоць ёсць палацык вызвалення. Ну что, нельга теперь пиво там пить. Не пить, не курить там не нельга. Не курить сегодня. нельга. Шмат... И палацика вызволения нема. Вот ж когда, вот, вот, вот як можно вот легенду э, культурницкую, вот эту легенду Менска, перерабить и там, где была прибирально, зарабить Сувенірная касу. крама, білетная да, каса. Ну, що це таке? Ну, це ж спеціально було зроблено. Ні цар, ні совет, і ніхто. Це, тому що це легенда. Справді, архітектор зробив нікому пану там, дом, пан йому не заплатив. І цей архітектор безплатно зробив подарунок, подарунок городу зробив, прибиральну. І це ж добре, добрий подарунок городу, прибиральну. А де ходити у центрі міста? Ну і прыбіральна была зроблена як дом этого этого пана пан пасля суд падаваў все ну все хохоталі рагаталі не здаце все хто ведаюць Но... Ну. гісторыю все равно ходзіць у касу ну, купаловскага як туды ну, <laughs> ну, ну, шкада хто там працуе але пасля вот пакалення пройдзе можа ніхто не згадалі але ну настолькі вот палацах вызвалення сапраўды піва па пеш ну не трэба вызваліцца пойдзем паласак вызваля такі двойны сэнс там столькі э, ураджанняў было ой там ражанню столькі дарэчы з храмам да. песняроў як вы назвалі да. сваім санаце купалаўскі тэатр тут купалаўскі так у вас так. таксама лёс звязаў э... калі там збіраліся у на панікоўцы ці думалі калі-небудзь што давядзецца у працаваць з купаловскім тэатрам Ну дарэчы я яшчэ не супрацоўнічаю з купаласскі тэатр я супрацоўнічаю э, з акторамі купаласкага тэатра яны дзеды э, э, паставілі і там яны ў дзедах э, добра гралі так сапраўды А я яшчэ ну, спрабую да, а так яшчэ шкадаю Ну я мару конечно каб мае п'есы взялі туды і ну, над гэтым трэба працаваць там что то ўсё жкі кла класічны тэатр трэба туды класіку Вось але вот дом офіцераў таксама там і пастаноўкі былі і там ёсць такі вот мой сябра вядзе клуб у літаратару экватар называецца ён гасціны тут дом афіцераў гасціна дае бібліятэку і там сапраўды вельмі э, паэты збіраюцца так цікава а пасля яны нават па вайсковых частках ездзяць і выступаюць вось э, так што прывітанне калі чуеш на Э, слава корбат нга вінярская прывітанне яны вядуць так што застаецца э, вельмі цікава што э, вот ты функцыянуеш ты будынк калісьці а в этом камсамольскому будынку калісьці пачынаўся першацвет часопіс і ён пасля переехаў да, БСМ яго як бы с спансіваць ён ад БСМ быць ад камсамольца ну там першацвет пачынаўся так што у Гэта вельмі вельмі такі знакавы для нас э, сквер ну ведаеце там яшчэ гітлераўцы напаскудзілі там шмат там там была э, царква цяпер э, клуб вру да там нават кавалак церквы застаўся там это адна з вялікіх э, церкваў была а, а там дзе саркафак то вот гэта ну ведаць штука саркафаг ён э, свае самі пяткамі як бы ці спінаю наступае на падмуркі э, касцёла э, я таксама хацеў напісаць што там быў касцёл цяпер саркафаг ну не не влезла это быў самы вялікі касцёл у сходняй Еўропе у і шкада що это касцёл і дарэчы его не немцы взорвали а советы взорвали это это был вельмі вельмі моцны касцёл дарэчы каля э, тут же неподалёк і стаіць знак пачатак усіх дарог так. беларусі на кастрычніцкай плошчы каля палац рэспублікі что э, звязвае вас менавіта з гэтым аб'ектам а О, это аб'ект вельмі цікава. Аднойчы я прыдумаў, колькі засталося часу. Аднойчы я прыдумаў паліндром, горад там шмат дарог. Вось туды-сюды чытаецца. Ну, мы ж я пісаў паліндромы, Віктор Жыбы пісаў паліндромы, нават па паэму цэла напісаў. І я прыдумаў так горад там шмат дарог а пасля паглядзеў что такі ж самы радок напісаў крушына яшчэ да маё нараджэння Божа мой думаю ну что мне рабіць як мне это перерабіць этот радок ну ну тому что як бы я его сцягнуў выходзіць думаў думаў думаў і так круці так круціў і раптам пабудавалі ты знак это вось меня асініла так вот вот азарыла горад тут пуп дарога О, и такой парадокс, пуп дорог, ой, пуп, центр дорог, они все расходят. И после народился такие палиндром. Город тут пуп дорог, облок бы рыб колба, особым узор из розума босса, дород, город, пуп тут дорог. Ну, а столица, тым больш, сапраўды, пуп дорог у Менску сталіцы пуп беларускіх дарог. Ну і хочу всім а, так пожадать, каб э, яго дорога была светлая, багатая і без перешкод. Сеж дзякую вам за сённяшнюю экскурсію. Мне застаецца хіба што нагадаць, што сёння са сваім мінскім назнаміў паэт, перакладчык, літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук Серж Мінскевіч. fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yet so. How could this be done with such a smiling sweetheart? asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be. We'll